qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning shahid shayx Abdulla Azzam fatvolar o'ragandir seni qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni musulmonlarning yerlarini himoya qilish farz ayn bo'lgan amallarning eng muhimidir Bismillahir Shahid Shayx Abdulla Azzamning qisqacha tarjimai holi Shahid Abdulla Azzam falastin shimolidagi janin tumanida joylashgan silatul harasiya qishlog'ida 1941 yilda tug'ilgan otasi hoji yusuf mustafo azzam o'g'lining shahidligidan 1 yil o'tgach vafot etgan onasi zakiya shayxning shahidligidan 1 yil oldin olamdan o'tgan va babi nomli joydagi shahidlar qabristoniga dafn etilgan mustafa azzam oilasi pahlavon va sher otilib chiqqani uchun ham mashhur oila bo'lgan. Shayx Abdulla Azzam erta yoshidanoq da'vat qilishni boshlagan va yoshligidayoq o'z tengdoshlari orasida pokligi, musaffoligi va Alloh subhanahu va taolaga yaqinligi bilan ajralib turgan. Hali balog'at yoshiga yetmasdan Abdulla Azzam Misr musulmonlar birodarlari, ya'ni Ixvonul Muslimin harakatiga a'zo bo'ldi. uning donoligi va zakiyligi yuzidan ma'lum edi odamlar uni yoshligida ko'p namoz o'qishidan va qur'onni ko'p tilovat qilishidan tanishgan edi abdulla yoshligidan yoshligidanoq bir lahza vaqtini ham zoya ketkazmas edi onasi zakiya deydi men yarim kechada uyg'onib uning xonasiga kirdim u namoz o'qiyotgan edi namozdan so'ng men unga o'g'lim o'zingga rahm qil o'rningda yot va rohat ol dedim shunda o'g'lim menga qarab nafs va qalblar rohati faqat namoz bilan bo'ladi dedi abdulla azzam boshlang'ich va o'rta shar'iy ilmlarni o'z qishlog'idagi madrasada tugatdi so'ng oliy ta'limni huzuriya qishloq xo'jaligi ma'hadida davom ettirib shu yerdan imtiyozli diplom oldi u tengdoshlari ichida eng yosh bo'lishiga qaramasdan ularning orasida eng donolari edi huzuriya mahadini bitirgandan so'ng abdulla azzam urdun janubida joylashgan adir nomli qishloqda mudarrislik vazifasiga tayin etildi So'ngra u Damashq jamiasi, ya'ni universitetining shariat fakultetiga o'qishga kirib, 1966-yili litsensiyat nomli ilmiy unvonni egalladi. 1967 yili yahudiylar tarafidan g'arbiy qirg'oq va G'azza sektori ya'ni qismi mustamlaka qilingandan so'ng Abdulla Azzam yahudiylarning bu bosqiniga va Isroil tanklariga qarshi kurashga zaruriy bo'lgan jihodiy ilmlarni o'rganish uchun ham Urdunga hijrat qildi. shayx abdulla azzam falastin yerida yahudiylarga qarshi kurashishga zarur bo'lgan jihodiy ta'limlarni o'rganish uchun urdun shimolida markaz ochdi 1968 yillarda Abdulla Azzam Qohiradagi Al-Azhar jamiasi, ya'ni universitetining fiqh usullari bo'yicha juda zo'r deyilgan magistr unvoniga ega bo'ldi. Shu davrlarda Misrda Said Qutb bilan ham yaqindan tanishdi. 60 yillarning oxirlarida abdulla azzam falastinda isroil bosqinchiligiga qarshi bir necha muhim jihodiy janglarda bevosita ishtirok etdi mana shu muhim janglarning birida shayx abu musab Suri ham ishtirok etib jarohatlangan edi 1970 yillarda o'rtadagi chegaralar berkitilgani sabab jihodiy amaliyotlar ham to'xtatildi va 1970 1971 yillarda Abdulla Azzam Ummonda shariat fakultetida lektorlik, ya'ni ma'ruzachi vazifasida ishladi. 1973-yilda Qohirada usuli fiqh sohasi bo'yicha doktor, ya'ni oliy ilmiy daraja unvoniga musharraf bo'ldi. So'ng Abdulloh Azzam 1973 va 1980 yillar orasida Urdun universitetida shariat fakultetida o'qituvchilik lavozimida ishladi. 1981 yilda Saudiya mamlakatining Jidda shahridagi universitetda dars berdi. so'ng afg'on jihodiga yaqin bo'lishi va Pokistonning Islomobod shahrida joylashgan Xalqaro islomiy universitetda dars berish uchun Jidda universiteti mudiridan ruxsat oldi. 1984-yilda afg'on mujohidlari bilan yaqindan tanishdi va uzoq zamondan buyon axtarib yurgan narsasini topdi va men qidirib va izlab yurgan rijollarim mana shulardir dedi. So'ng Peshavar shaharida jihodiy ishlarni boshlab yubordi va arab birodarlarini afg'on jihodiga astoydil xizmat qilishlari uchun shu yerda xizmat markazini ta'sis qildi bu xizmat markazidan afg'onistonning hamma jihodiy jabhalariga ta'lim tarbiyaviy harbiy askariy sehiy ijtimoiy va targ'ibiy yo'llanmalarni taqdim etardi abdulloh azam ko'p so'zlash emas amaliy ish qilishni ixtiyor qildi o'tirishni emas jihodni ixtiyor qildi egalarini yerga yopishtirib qo'yadigan rang barang mansablarni tark etib maydonda jihodni ixtiyor qildi shuning uchun ham uning nuroniy so'zlari qalbidan samimiy chiqar edi abdulloh azzam ey musulmonlar sizlarning asl hayotlaring jihod izzatlaring jihod va vujudlaring ham jihoddir ey islomiy da'vatchilar va tabliqchilar agar sizlar qo'llaringga qurol olib tog'ut kofir va zolimlarni yo'q qilmasalaring bu quyosh ostida sizlarning hech qanday qadr va qiymatlaring yo'q chunki alloh subhanahu va taolaning dinini jihodsiz jangsiz urushsiz qonsiz va titilib ketgan a'zolarsiz ham hayotga tatbiq qilsa bo'ladi deb o'ylaganlar ular xayolparastlardir va ular dinning asl tabiatini aslo idrok qilolmagan kishilardir deganida shayx shahid abdulloh azzam shuning uchun o'lim lahzalariga eng chiroyli yo'lni ixtiyor qilganlar juda kam o'lim uchun eng chiroyli yo'l jihodiy maydondir Abdulloh Azzam mana shu kam topiladigan toifadan bo'ldi. Shahodat yo'lining ziynati olimlardir. ilmiga amal qiladigan asl olimlarni faqat jang maydonlarida topasiz ilmiga amal qiladigan asl ulamolar maydonlari jihodiy maydonlardir asl ulamolarning haqiqiy voqealari va unvonlari qonlar oqib turadigan va yomg'ir kabi yog'ilib turadigan bombalar mavjud bo'lgan maydonlardir Shuning uchun Abdulloh Azzam Islomoboddagi Xalqaro Islomiy universitet uning jihodiy ishlariga to'siq bo'lishini bilgach va o'zining barcha imkoniyatlarini afg'on jihodiga bag'ishlash uchun Islomoboddagi xalqaro islomiy universitetdagi o'qituvchilik lavozimidan voz kechdi. Abdulloh Azzamning yaqin do'stlaridan biri shayxga nisbatan suiqasd bo'lishidan qo'rqib, shayxni shu suiqasdan ehtiyot qilish uchun unga Islomiy universitetining mudirlik vazifasini qabul qilib olishni taklif etdi. Lekin shayx Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qanday hayot kechirgan bo'lsalar, shunday hayot kechirishni ixtiyor qildi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: Robbim menga Makka sahrosini tilloga aylantirib berishni taklif qildi. Shunda men yo'q ey robbim unday qilma bir kun och yashayman bir kun to'q yashayman och qolganimda senga yolvoraman va duo qilaman to'q bo'lganimda esa senga shukr qilaman va hamd aytaman imom termiziy rivoyati abdulloh azzam jihodiy hayotni ixtiyor qildi abdulloh azzam afg'on jihodidan qattiq ta'sirlandi va ayni vaqtda afg'on jihodiga katta ta'sir ko'rsatdi abdulloh azzam afg'on jihodiga o'zining butun imkoniyatlarini vujudini sarfladi va oqibatda afg'on jihodida eng mashhur shaxsga aylandi abdulloh azzam afg'on jihodini olamiy islomiy jihodga aylantirdi abdulla azam umum musulmonlarning afg'on jihodi haqidagi fikrlarini tubdan o'zgartirdi va jihodni asl holatida butun dunyo musulmonlariga tegishli bo'lgan islom dinining eng muhim ishi sifatida ularga ko'rsatib berdi uning mana shu qilgan sa'yu harakatlari sababli afg'on jihodi dunyoga mashhur bo'lib yer kurrasining hamma burchaklaridan musulmonlar afg'on jihodiga oqib kela boshladi Afg'on jihodi Abdulloh Azzamni hozirgi zamon jihod harakatining asosiy ustuni deb biladi. Abdulloh Azzam Afg'on jihodidagi amaliy harakatlari va yutuqlar orqali u jihod yo'lida qo'yilgan noto'g'ri tushunchalarni isloh qildi va shu bilan jihod da'vatiga labbay deb javob bergan keyingi avlodlar uchun ibrat bo'lib qoldi. Bir kuni Abdulloh Azzam shunday degan edi: men o'zimni 9 yoshli bola deb his qilaman. Chunki umrimning 7,5 yilini Afg'on jihodida, 1,5 yilini Falastin jihodida o'tkazdim. Mana shu haqiqiy hayotdir va haqiqiy yashashdir. Ammo hayotimning qolgan yillariga esa hech qanday ahamiyat yo'q. 1989 yil 24-noyabr juma kuni Abdulloh Azam o'zining ikki o'g'li Muhammad va Ibrohim bilan Pokistonning Peshawar shahrida juma namoziga, juma xutbasini o'qish uchun o'zining shaxsiy mashinasida ketayotganida olamiy kufr istixboroti tarafidan yo'lga o'rnatilgan uzoq masofadan boshqariladigan 20 kilodan iborat TNT nomli modda bilan portlatildi. Mashina parchalari gavjim ko'chada hamma yoqqa sochilib ketgan edi. portlash shunday kuchli ediki o'g'illarining a'zolari voqea sodir bo'lgan joydan yuzlab metr naridan topilgan shunga qaramay alloh subhanahu va taolaga hamdlar bo'lsin kim shayx badani soppa sog' bo'lgan faqat Allohning izni ila ichkaridan qon tomirlar yorilgan shayx abdulla azzam va uning o'g'illari Peshawar shahardagi Babi nomli shahidlar qabristoniga dafn etilib, shu yerdagi minglab boshqa shahidlarga qo'shildi. Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم ya'ni Alloh subhanahu va taolo yo'lida o'ldirilganlarning amallarini hargiz zoya ketkazmaydi. Muhammad surasi 4-oyat. shayx abdulloh azzamning jihodiy maydon haqida aytgan ba'zi samimiy so'zlari haqiqiy erkaklarning kuchlari so'z minbarlarida emas balki jang maydonlarida ma'lum bo'ladi yer kurrasining tuzalishiga yagona kafolat faqat jihoddir jihod maydoni ruh va qalblarni sayqallashtiradi va ko'p o'lchovlarni o'zgartiradi nafslarni Alloh subhanahu va taolo yo'lidagi jihodga chiqishdan chalg'itish va har xil yo'llar bilan uyda o'tirishni oqlash faqat o'yin va kulgidir. Qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni. Kirish so'z alloh subhanahu va taolaga hamdlar aytamiz undan yordam va gunohlarimizni kechirishni so'raymiz nafslarimiz va amallarimiz yomonligidan undan panoh so'raymiz alloh subhanahu va taolo kimni hidoyat qilsa uni hech kim adashtira olmas. alloh subhanahu va taolo kimniki adashtirgan bo'lsa uni hech kim hidoya qila olmas guvohlik beramanki alloh subhanahu va taolodan o'zga iloh yo'q u yakka-yu yagona va uning sherigi yo'q Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir. Allohim, sen oson qilgan ishdan boshqa oson ish yo'q va sen xohlasang tashvishlarni ham o'zing daf etasan. Men yozgan bu fatvoning asl nusxasi hozirgidan ancha katta edi. Men uni hammamiz uchun hurmatli bo'lgan bir shayxga ko'rsatdim va unga o'qib berdim. Shayx ma'qulladilar, shu fatvoga qo'shildilar va menga uni qisqartirishni hamda kirish qismi yozib, so'ng uni nashr etishni maslahat berdilar. Men shayx aytganidek qildim. So'ng ikkinchi bor ko'rsatishga imkon bo'lmadi. Chunki haj payti bo'lganidan shayxning vaqtlari yo'q edi. Keyin shayx shunga suyangan holda Jiddadagi Ibn Ladin nomidagi masjidda va Riyozdagi eng katta jome masjidida bugungi kunda har bir kishi o'z joni bilan jihod qilish farzi ayn ekanligini e'lon qilib fatvo berdilar men bu fatvoni oxiridagi 6 ta savolsiz abdulla alvan said havva muhammad najib mutiiy doktor Husayn Hamid Hassan, Muhammad ibn Solih ibn Usaymin va Umar Sayflar kabi shayxlar hammasi bu fatvoga qo'shilishdi va ularning ko'pchiligi fatvoga imzolar chekishdi. Shuningdek, shu fatvo bilan shayxlardan Abdurrazzoq Afifi, Hasan Ayyub va doktor Ahmad Assallar fatvo berishdi. So'ngra men haj paytida Minodagi umumiy yo'l yo'riq ko'rsatish markazida butun islom olamidan kelgan 100 dan ortiq ulamolar huzurida shu fatvoni ma'ruza qilib, men ularga agar musulmonlar yeridan bir qarat joyiga dushman tarafidan tajovuz qilinsa, hamma musulmoni erkak va ayollarga, farzandlariga ota-onalarining iznisiz va ayollarga esa erlarning iznisiz jihod farzi ayn bo'lishiga salaf va xalab ya'ni keyingi asr ulamolari islomiy davr va asrlarning hammasida jamiki fuqaholar va muhaddislar ittifoq ekanligini aytdim va men mujohidlar amiri oldida va afg'on jihodida 3 yil yashaganligimdan kelib chiqib afg'onistondagi jihod haqiqiy rijollariga muhtojdir ey ulamolar kimning e'tirozi bo'lsa aytsin dedim shunda ulamolar tarafidan hech qanday e'tiroz bo'lmadi aksincha shu yerda ishtirok etgan doktor shayx idris menga ey birodarim bu masalada hech qanday ixtilof yo'q dedi shundan kelib chiqib men shu fatvoni nashr etdim alloh subhanahu va taolo bu fatvoni bu dunyo va oxiratda hamma musulmonlarga foydali qilsin. Abdulloh Azzam Qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni Musulmonlarning yerlarini himoya qilish Shayxul Islom ibn Taymiya iymon keltirishdan keyin keladigan birinchi farz dinga va dunyoviy ishlarga tajovuz qilgan dushmanni hujum qilib daf qilishdir dedilar alloh subhanava taolo islom dinini barcha olamga rahmat bo'lishi uchun tanlagan alloh subhanava taolo payg'ambarlarning eng afzali bo'lmish muhammad sollallohu alayhi vasallamni bu dinning oxirgi payg'ambari qilib yubordi alloh subhanahu va taoloning payg'ambari sollallohu alayhi va sallam dinni hujjatlar va dalillar bilan tiniq qilib tushuntirganidan keyin bu dinni alloh subhanahu va taolo qilich va nayzalar bilan g'olib qildi payg'ambar sollallohu alayhi va sallam imom ahmad va tabaroniy rahimahullohlar rivoyat qilishgan mana bu sahih hadislarda shunday dedilar Men qiyomatdan oldin toki Alloh subhanahu va taolaga hech bir narsa shirk keltirilmasdan, yolg'iz o'zigagina ibodat qilingunga qadar qilich bilan jang qilishga yuborildim. Shuning uchun mening rizqim nayzalar soyasi ostida qilindi. va mening buyruqlarimga qarshi bo'lganlarga xorlik va sharmandalik belgilandi. Kimda kim o'zini boshqa qavmga o'xshatsa, demak u o'shalardandir. Jomi'us Sag'ir Shuning uchun Alloh subhanahu va taolaning hikmati yer kurrasining sog'lom, yaroqli bo'lishini ana o'sha g'ayri insoniy tajovuzni hujum qilib daf qilish, ya'ni qaytarish qonuniyati ustida bo'lishini taqozo qildi. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo mana bunday marhamat qiladi. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض الله ذو فضل alal alamin. Ya'ni agar Alloh subhanahu va taolo odamlarning ayrimlarini ayrimlari bilan daf qilib turmas ekan, shubhasiz yer kurrasi fasodga duchor bo'ladi. Albatta, Alloh subhanahu va taolo barcha olamlar ustida fazlu karam sohibidir. Baqara surasi 251-oyat. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bashariyatga mana shu ayrimlarning tajovuzini ayrimlarning hujumi bilan qaytarib turish qonunini in'om qilib, insoniyatga shu qonunni bayon qildi. Boshqacha ibora bilan aytganimizda Alloh subhanahu va taolo bashariyatning sog'lom hayot kechirishi, haqiqatning hukmron bo'lishi va yaxshilikning umum bashariyat o'rtasida tarqalishi uchun haq bilan botil o'rtasidagi doimiy kurash qonunini bayon qildi. balki islom dinidagi ibodat marosimlari aynan mana shu qonun bilan himoya qilingandir. Bu mavzuda Alloh subhanahu va taolo boshqa oyati karimada mana bunday marhamat qiladi. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز Ya'ni agar Alloh subhanahu va taolo odamlarning ayrimlarini ayrimlari bilan daf qilib turmas ekan, shubhasiz rohiblarning uzlatgohlari, nasroniylarning butxonalari, yahudiylarning ibodatxonalari va Alloh subhanahu va taolaning nomi ko'p zikr qilinadigan musulmonlarning masjidlari vayron qilingan bo'lar edi. Albatta Alloh subhanahu va taolo o'ziga ya'ni diniga yordam beradiganlarni g'olib qiladi shubhasiz alloh subhanahu va taolo kuchli qudratli zotdir haj surasi 40 oyat mana shu g'ayri insoniy tajovuzlarni hujum qilib qaytarish qonuni yoki jihod qonuni alloh subhanahu va taolaning kitobida juda ko'p sahifalarni egallagan chunki haqiqatni himoya qiladigan quvvat bo'lishi zarurdir qancha qancha haqiqatlar borki ahli uni quvvatlamagani uchun xor bo'lgan qancha qancha botillar borki uning yordamchilari va rijollari borligi uchun yuksaklarga ko'tarilgan Jihad ikki asos ustiga barpo bo'ladi birinchi asos qalbdagi shijoatni izhor qiladigan mustahkam sabr ikkinchi asos molu dunyosini va jonini sarf qilishga yetaklaydigan saxiylik jonni qurbon qilish saxiylikning eng oliy nuqtasidir mana shu ikki narsa jihod ibodatining asoslaridir imom ahmad rahimaulloh rivoyat qilgan sahih hadisda muhammad sollallohu alayhi vasallam iymon bu sabr va saxiylikdir deydilar Odam farzandlarining din va dunyolari faqat shijoat va saxiylik bilangina isloh qilinadi deydi Shayxul Islom Ibn Taymiya rahmatullohi alayh. Alloh subhanahu va taolo agar kimda kim jihodni tark qilsa, ularning o'rinlariga shu amalni bajaradigan boshqa bir qavmni keltirishini ochiq bayon qilib, mana bunday marhamat qiladi.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 Abu Dovud rivoyati. Salafi solihlarimiz mana shu daf qilish qonuniga qattiq amal qilganlari uchun ham ular bu dunyoning hokimlari va insoniyat ustozlariga aylanishdi. Alloh subhanahu va taolo bu haqda mana bunday marhamat qiladi. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ya'ni ular din yo'lidagi musibatlarga sabr toqat qilishgach, biz ulardan odamlarni hidoyat qiladigan peshvolarni chiqarib qo'ydik. Chunki ular bizning oyatlarimizga ishonadilar. Sajda surasi 24-oyat. rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar bu ummatning avvali zuhdi taqvo va mustahkam iymon bilan isloh qilingan bo'lsa bu ummatning oxiri baxillik va orzu havaslarga berilish sababli halok bo'ladi imom ahmad imom tabaroniy va imom bayhaqiylar rivoyatlari so'ng musulmonlardan shunday avlodlar yuzaga keldiki Ular Alloh subhanahu va taolaning qonun qoidalarini va ahkomlarini tark etishdi. Robbilaridan yuz o'girishdi. Shundan so'ng Alloh subhanahu va taolo ham ulardan yuz o'girdi. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo mana bunday marhamat qildi. فخلف min ba'dihim khalfun أذاعوا الصلاة واتبعوا shahawat fasawfa yalqawna ghayya. ya'ni so'ng ularning ortidan namozni zoya qiladigan va shahvatlarga beriladigan kimsalar o'rinbosar bo'ldilar. Endi bu o'rinbosarlar albatta yomonlikka, ya'ni yomon jazoga yo'liqadilar. Maryam surasi 59-oyat. Mana bu avlod nafslar xohishiga ergashdilar va qilgan yomon amallari o'zlariga juda chiroyli bo'lib ko'rindi. jomiu sag'ir nomli kitobda shunday hadis keladi alloh subhanava taolo har bir xudbin mutakabbirni yomon ko'radi bu mutakabbir bozorlarda baqir chaqir qilib har kim bilan janjallashuvchi sergap o'ziga xush kelgan narsalarni oldi sotdi qilib dunyo jamlaydigan va lekin juda baxil kechalari murda kunduzlari esa eshak kabidir u dunyo ishlarida mohirdir oxirat ishlarida esa besavoddir jomiu sag'ir kitobi tark etilgan farz ibodatlarning va esdan chiqarilgan vojib amallarning eng muhimi musulmonlarning bugungi hayotidan g'oyib bo'lgan jihod ibodatidir Shuning uchun musulmonlar hayotda sel suvining ko'piklariyu chiqindilariga o'xshab qolganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: taomxo'rlar idishdagi taomni qattiq hirs bilan yeyishga bir birlarini chaqirganlaridek kofirlar ham yaqin kunlarda sizlarga qarshi kurashishga bir birlarini hamma ufqdan chaqiradilar shunda bir sahobiy bu bizning sonimiz o'sha kunda kam bo'lganidanmi deb so'radi rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'q sizlar o'sha paytda sel suvining ko'piklari va chiqindilariga o'xshab qolasizlar alloh subhanahu va taolo sizlarning dunyoga bo'lgan muhabbatingiz va o'limni yomon ko'rganingiz uchun qalblaringizga vahnni joylaydi va dushmanlaringiz qalblaridan sizlardan bo'lgan qo'rquvni olib tashlaydi deb javob berdilar boshqa rivoyatda ey rasululloh vahn nima deb so'ralganida rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar dunyoga bo'lgan muhabbat va jangga bo'lgan nafrat Imom Ahmad va Imom Abu Dovudlar rivoyati. Qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni